Հելենի աճյունն Արցախ տեղափոխելու եւ հասցեական հայտարարությունների պահանջով մի խումբ քաղաքացիներ երեք փակել էին Երևանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի մուտքը։ Այսօր էլ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտյան գրասենյակի մոտ հավաքվել էին Հելենի հարազատներն ու համակաղաքացիները։ Գույժն իմանալուց հետո Հելենի մայրը Ալվարդ Սաֆարյանը դիմել է Կարմիր խաչին, ասում է դրական պատասխանի ակնկալիքով։ Հաստատ հասկանալով, որ Կարմիր խաչը միջազգային կազմակերպություն է եւ մարդասիրական կազմ կազմակերպություն է Եվ այնպիսի կազմակերպություն է, ով պարտավոր է բավարարել սովորական շարքային մարդու իրավունքները, առավել եւս օգնել ինձ եւ իզ նմաններին հայինի հողին հանձնել սեփական երեխայի դին, ես դիմեցի Կարմիր Խաչին։ Ալվարդ Սաֆարյանի խոսքով սկզբում դրական պատասխան է ստացել, սակայն ժամանակի ընթացքում այն ենթարկվել է փոփոխության։ Բանավոր գործարքը կատարված է եւ տրված է Ադրբեջանի կողմից դրական պատասխան։ Այսինքն ես պատրաստվեմ ուրփաթ առավոտյան Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Արցախի կառավարության որոշման համաձայն հասնել Գորիս, որ เป զի այնտեղից ստանամ իմ երեխայի մարմինը ու հետ բերը։ Ամբողջ 5 շաբթի օրը ինձ հետ միեցին իմ հարազատները, իմ յուղացիները սպասում էին այդ պատասխանին։ Ուշ պատասխանը հասավ, որ Ադրբեջանը մերժել Այսօր այստեղ էր պահանջ խնդրանքով, թե ինչու է Ադրբեջանը մերժել, Ալվարդ Սաֆարյանը չի հասկանում, այստեղ է հիմնավոր պատասխան ստանալու համար։ Հաղաչում եմ ու պահանջում եմ գրավոր մերժման տարբերակը եւ պատճառները ինչու է մերժվել իմ հայտը։ Ես աղաչում եմ, պաղատում եմ, պահանջում եմ, օգնել մեզ վերջ դնել այս բլոկադային։ Գուցե բլոկադան չլներ իմ երեխան կլիներ Արցախում։ Փացել բոլոր ճանապարհները, օգնել առաջին հերթին ինձ, իմ երեխայի մարմինը բերել։ Ես մայր եմ, ես ընդամենը ցանկություն ունեմ կենսաբանորեն, մտավոր, հոգեբանորեն իմ ազգի, իմ հավատքին հավատարիմ ստանալ իմ երեխայի դին փողարկավորել։ Jesu dich behandelt Այն, որ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս Հելենի Աճունն Արցախ տեղափոխել, երեք հաստատել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին։ Որոշում կայացնելը մեր ձեռքում չէ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է նա, նշելով. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ երկխոսության մանրամասները հրապարակել չեմ կարող, միայն կարող եմ ասել, որ Կարմիր խաչի գազམ་ակերպությունը պատրաստակամ է մարդասիրական գործողություններ կատարելու։ Լաչինի միջանցքով տեղափոխումներն իրականացնում ենք բոլոր առումներով, որը որոշում կայացնող կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե կա համաձայնությունը, մենք կատարում ենք գործողություն, բայց որոշում կայացնելը մեր ձեռքում չէ։ Մենք կարող ենք փորձել հորդորել երկխոսություն վարել կողմերի հետ, սակայն որոշումն ի վերջո կայացնում են կողմերը, ոչ թե մենք։ Շրջափակման 8 ամսվա ընթացքում սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Հայաստանում մահացած արցախցիների մարմինների տեղափոխմանը կամ հակառակորդընթացին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը լիահույս է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հավատարիմ կմնա իր առաքելությանը եւ կկարողանա տվյալ անձի ընտանեկան իրավունքի ու հումանիտար խնդրի կարգավորումն ապահովել։ Ադրբեջանի իշխանությունների ղեկավարության մոտ գործում է այն ռազմավարությունը, որ որքան հնարավոր է ճնշել բոլոր գործիքներով, սովամահության վտանգով, հոգեբանական հարձակումներով, ամեն ձև, այսինքն կիրառել բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը, որոնք որ Արցախի ժողովրդին ուղակի կստիպեն գնալ իրենց առաջարկած այսպես ասած ինտեգրման օրակարգ համակարգով կամ ուղակի փողնել ու հեռանալ Արցախից եւ կունենան այդ պարագայում Արցախ առանց էթնիկ հայկական բնակ։ Գեգամ Ստեփանյանի խոսքով Հելեն Դադայանի աճյունի տեղափոխումը ընտանիքի իրավունքն է, որն ամրագրված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով։ Այդ իրավունքի կատարումն ապահովելու համար արդեն դիմել են ՄԻԵԴ։ Հայաստանի Հանրապետության դիմումը 3 երեկոյան ուղարկել է ՄԻԵԴ կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ, որն Ադրբեջանին եւս կստիպի զերծ մնալ ապակառուցողական դիրքորոշումից եւ թույլ կտա, որ เป զի կարողանան մարմինը տեղափոխել Արցախ եւ ըստ պատշաճի իրականացնել հուղարկավորությունը, ասում է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի մոտ պատասխանի սպասող քաղաքացիներին ավելի ուշ միացել է պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Գրասենյակի պատասխանատուների հետ ավելի քան 1 ժամ տևած բանակցություններից հետո ծնողները որոշել են պետնախարարի ուղեկցությամբ մեկնել ռուսաստանյան խաղաղապահների տեղակայման վայր աճյունը տեղափոխելու հարցում աջակցության խնդրանքով։ Ալվարդ Սաֆարյանի խոսքով դիմելու են ցանկացած մարդու կառույցի գործին ընթացք տալու համար։ Միևնույն ժամանակ չեն դադարում հույսով սպասել Կարմիր խաչի Sochi միջազգային կոմիտեի դրական պատասխանին։ Այս հարցին Twitter-յան գրառման բանդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Հելենը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ էր, սովորում էր Հայաստանում։ Նա մահացել է 5 օր առաջ տեղի ունեցած սարսափելի ավտովթարից։ Ադրբեջանը հրաժարվում է թույլ տալ նրա մարմինը վերադարձնել հայրենիք, անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։ Հրաշալի թիմակից փայլուն մտավոր ու մարդկային կարողություններով ոշտված մարդ Հելենին այսպես են բնութագրում նրան ճանաչողները։ Եվրասիա միջազգային համալսարանի ուսանող էր, կառավարում մասնագիտության ավարտական կուրսում էր սովորում։ Միաժամանակ ամբիոնի վարիչի օկնականներ։ Նման ուսանողի կորու Կորուստը մեծ ցավ է բոլորի համար, ասում է համալսարանի հանրային կապերի եւ մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Էդգար Ամիրխանյանը։ Մեծ ծրագրեր ու հույսեր մնացին անկատար, ասում է։ Անչափ զուսպ, համեստ, բայց չափից ավել խելացի ուսանող եւ արդեն վաղուց աշխատակից։ Այս տարի տեղափոխվել էր արդեն 4-րդ կուրս։ Նա Erasmus+ եվրոպական ծրագրով շարժունության ծրագրով սովորել է Եվրոպայում իր գերազանց ուսանող լինելու համար, այսինքն ստացել էր այդ հնարավորությունը կես կիսամյակ ուսանելու եվրոպական առաջատար բուհում։ Օհանյան կրթաթոշակակիր էր, քանի որ բուհը ունի նաև գերազանց ուսանողների համար կրթաթոշակներ, այսինքն անընդհատ Հելենը միշտ եղել է լավագույն ուսանողների շարքում եւ շատ կազմակերպված, շատ համեստ անձնավորություն։ Բոլորը գիտեն թե ինչքան օգնական է, ինչքան ծրագրերի էր մասնակցում եւ բուհը բազմաթիվ պլաններ ուներ իր հետ կապված ներգրավելու նրան միջազգային բազմաթիվ նախագծերում եւ սա իսկապես մեզ համար ամենամեծ ցավալի նորությունն էր։ Ամենը ուզում էինք չհավատալ այդ անվան համընկնումներին։ Հելենը սպասում էր ճանապարհի վերաբացմանը։ Ասում էր, որ մի օր բոլորին տանելու է Արցախ, հայրենի քաղաք ճարտարով շրջելու։ Ցավոք անկատար մնաց նաև այդ ցանկությունը ասում է Էդգար Ամիրխանյանը։ Արևմտյան Հայաստան գնալու մասին միշտ էր խոսում, հատկապես երբ փակվեց ճանապարհը, ասում էր, եթե այդտեղ չեմ կարողանում գալ, ուրեմն կգնամ մեր մյուս հայրենիքը, բայց երբ եւ ինչպես պիտի գնար, ծնողներին չէր ասել։ Վերջին հաղորդագրությունը, որ ստացել էր Հելենից, ավտովթարից րոպեներ առաջ էր, ասում է մայրը, գրել էր. «Մամ, երևի ուզում էր տեղեկացնել, որ արդեն գնացել ու հետ է գալիս։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։